Det här visan som vi ska sjunga nu handlar om troligtvis en hälsingejänta som har gått och strulat ihop sig med en leksandskarl. Och hon har gjort det visa om en. Och hur hon kände det får ni höra i texten. Jag oss över med en leksandskarl i natt så Gud förlåter mig mina synder. Ge oss över med Leksands kar i natt. Så Gud förlåt mig mina synder. På det ena ögat var han ganska matt och på det andra nästan blinder. Ge oss öron med Leksands kar i natt så Gud förlåt mig mina synder. Ge oss över en Leksands kar i natt. Så Gud förlåt mig mina synder. På det ena ögat var han ganska matt och på det andra nästan blinder. Di-do-di-dam-da-di-di-di-do. Men tacka vet jag, räckan kom